Ceturtā nodaļa – rahatlukums. Bet kas tu tāds esi? Ragana vēlreiz jautāja. Vai tu esi pāraudzis pundurs, kam apcirpta bārda? Nē, jūs augstība, Edmunds atbildēja. Man nekad nav bijusi bārda, es vēl esmu puika. Ā, puika, viņi iesaucās. Tu gribi teikt, ka esi Ādama dēls? Edmunds stāvēja kā sastīnis, neteikdams ne vārda, nu jau viņš bija tik apjucis, ka pat nesaprata karalienes jautājumu. Es redzu, ka tu esi galīgs muļķis, nekas cits tu nevari būt, noteica karaliene. Atbildi taču beidzot, kamēr man nav zudusi pacietība. Vai tu esi cilvēks? Jā, jūs augstība, Edmunds atbildēja. Tad paskaidro man lūdzu, kā tu nokļuvi manā zemē, Labprāt, jūs augstība, es ienācu caur drēbju skapi. Caur drēbju skapi? Kā to saprast? Es, es atvēru durvis un nokļuvu šeit, jūs augstība, Edmunds nomurmināja. Hā, noteica karaliene vairāk pati sev nekā zēnam. Durvis uz cilvēku pasauli. Esmu dzirdējusi par tādiem jokiem. Tas var visu sabojāt, bet viņš ir viens pats, un ar viņu es viegli tikšu galā. To sacīdama ragana pietrūkās kājās un skatījās Edmundam cieši sejā. Acis viņai kvēloja. Tajā pašā brīdī viņa pacēla savu burvju zīzli. Edmunds bija pārliecināts, ka viņa grasās darīt ko briesmīgu, bet viņš nespēja pat pakustēties, taču, kad zēns jau jutās nolemt zudībai, viņa šķiet pārdomāja. Mans nabaga bērns! Viņa sacīja gluži citā tonī: Tu izskaties tik nosalis, nāc! Apsēdies man blakus kamanās, es tevi ietīšu savā mantijā un mēs aprunāsimies. Edmundam šis priešlikums nebija paprātam, taču viņš neuzdrošinājās iebilst. Zēns iekāpa kamanās un apsēdās pie viņas kājām. Ragana pārmet viņam pāri savu kažokādas mantiju un rūpīgi piesedz no visām pusēm. Varbūt grib iedzert ko karstu, Karaliene jautāja. Jā, labprāt, jūs augstība, atbildēja Edmunds, kam jau klabēja zobi. No kādas tērpa ielocis karalieni izņēma ļoti mazu vara pudelīti. Tad roku izstiepusi viņa no tās nopilnāja vienu pilienu sniegā blakus kamanā. Edmunds ievēroja, ka sniegs iemirdzis gluži kā dimants. Pilienam iekrītot sniegā bija dzirdama šņākoņa un nezinu, no kurienes pēkšņi uzrādījās dārgakmeņiem rotāts kausas ar dzērienu, no kura plūda garāņi. Pundurs to tūdaļ pacēla un klanīdamies un smaidīdams sniedz Edmundam. Smaids gan bija nejauks. Malkodams karsto dzērienu, zēns sāk justies daudz labāk. Neko līdzīgu viņš nekad agrāk nebija dzēris, tik saldu, putojošu un biezi dumīgu. Dzēriens Edmunds sasildīja no galvas līdz kājām. Tā nevar, Ādama dēls, dzert un neko neēst, sacīja karaliene. Ko tu vislabāk tagad ēstu? Rahat lukumu, ja iespējams jūs augstība, lūdz Edmunds. Karaliene vēlreiz iepilnāja sniegā vienu pilienu no savas vara pudelītes, un tajā pašā mirklī radās ar zaļu zīda lenti pārsiet apaļa kārba, pilna ar visbrīnišķīgāko rahat lukumu. Katrs dzīdri caurspīdīgais gabaliņš likās bezgala salds. Edmunds neko tik garšīgi vēl nebija ēdis. Viņš jau bija pilnīgi sasildījies un jutās ļoti labi. Kamēr viņš našķojās, karaliene uzdeva jautājumu pēc jautājuma. Sākumā Edmunds centās atcerēties, ka runāt ar pilnu muti ir nepieklājīgi, taču drīz vien to aizmirs un domāja tikai vienu, kā sabāst mutē pēc iespējas vairāk rahatlūkuma. Jo vairāk viņš ēda, jo vairāk gribējās, un zēns pat neiedomājās, kādēļ karaliene ir tik zinkārīga. Viņa piespieda Edmundu izstāstīt, ka viņam ir brālis un divas māsas, un ka viena māsa jau ir bijusi Nārnijā un satikusi faunu, un neviens izņemot viņu brāli un māsas nekā nezina par Nārniju. Karaliene sevišķi interesēja tas, ka viņa ir četri bērni, un viņa atkal un atkal pārjautāja. Vai tu esi pārliecināts, ka jūs esat četri? divi Ādama dēli un divas sievas meitas, ne vairāk un ne mazāk. Un Edmunds ar saldumiem pilnu muti nemitīgi atkārtoja: Jā, es jau jums teicu! Viņš aizmirsa piebilst jūsu augstību, taču viņa šķiet to nepamanīja. Beidzot, rahat lukums bija apēsts, un Edmunds cītīgi skatījās tukšajā kastītē, cerēdams, ka viņa pajautās, vai zēns negrib vēl. Iespējams, ka karaliene to nojauti jo viņa atšķirībā eh, no Edmunda zināja, ka tas ir burvju rahatlukums, un kas reiz to nogaršojas, tas gribēs vēl un vēl, un, ja ļaut, tad ēstu, kamēr pārplīstu pušu. Viņa Edmundam vairs to nepiedāvāja, tikai sacīja: Ādam, dēls, es ļoti gribētu redzēt tavu brāli un abas māsas, vai tu viņus neatvestu pie manis ciemos? Es mēģināšu, teica Edmunds, joprojām neatrodams acis no tukšās kārbiņas. Ja tu vēlreiz atnāksi, protams, kopā ar viņiem, es tev atkal uzcienāšu ar rahatlukumu. Tagad es to nevaru, jo burvība vairs nedarbojas. Manā pilī tur ir pavisam citādi. Kāpēc mēs tūlīt nevaram doties uz jūsu pili? jautāja Edmunds kāpdams. Kamanās viņš baidījās, ka viņu varētu aizvest uz kādu nezināmu vietu, no kurienes zēns neatrastu ceļu atpakaļ, bet tagad bailes bija zudušas. Man ir burvīga pils, sacīja karaliene. Esmu pārliecināta, ka tev tā patiks. Tajā ir istabas pilnas ar rahatlukumu, vēl kas. Man nav savu bērnu. Es gribu pieņemt jauku zēnu, kuru audzinātu kā princi, un kurš pēc manas nāves kļūtu par Nārnijas karali. Princis varēs nesāt zelta kroni un ēst rahatlukumu cauri dienu, un tu esi visgudrākais un skaistākais zēns, kādu jebkad esmu sastapusi. Es tevi labprāt pārvērstu par princi, tikai ar vienu norunu. Tu atvedīsi pie manis savas māsas un brāli. Kāpēc tagad nevar? jautāja Edmunds. Viņa seja bija sasarkusi, mute un pirksti lipīgi. Zēns neizskatījās nec gudrs, nec skaists, lai gan karaliene to apgalvoja. Ja tagad ņemšu tevi līdzi, viņa teica, Es neredzēšu tavu brālu un māsas. Es ļoti gribu iepazīties ar taviem burvīgajiem radiniekiem. Tu būsi princis, bet vēlāk karalis, tas ir skaidrs, bet tev ir vajadzīgi arī galvenieki un augstmaņi. Es iecelšu tev brāli par hercogu, māsas par hercogienēm. Viņos nav nekā īpaša, teica Edmunds, un es varu viņus atvest arī kādu citu reizi. Jā, bet nonācis pilī, karaliene atbildēja tu vari viņus pavisam aizmirst. Tev tā iepatiksies, ka vairs negribēsies doties atpakaļ, lai viņus atvestu. Nē, tagad tev jādodas uz savu zemi un jāatgriežas pie manis kopā ar viņiem, saproti? Nav nozīmes nākt vienam. Es pat nezinu ceļu atpakaļ uz savu zemi, Edmunds dīca. To nav grūti atrast, atbildēja karaliene, vai tu redz laternas stabu? Viņa pamāja ar burvju zīzli. Edmunds pagriezās un ieraudzīja to pašu laternas stabu, zem kura Lūsija bija tikusies ar faunu. Taisnais tā ir ceļš uz cilvēku zemi, un tagad paskaties šurp. Viņa norādīja pretējā virzienā. Vai redz divus nelielus kalnus paceļamies virs koku galotnēm? Redzu, Edmunds atbildēja. Mana pils atrodas starp šiem diviem kalniem. Kad tu nākamreiz nāksi šurp, Tev tikai jāatrod laternas staps un jāieraug šie divi kalni. Tad jāiet cauri mežam, lai sasniegtu manu pili. Tikai atceries, tev jāatved abas māsas un brālis. Es varu ļoti sadusmoties, ja tu ieradīsies viens. Es centīšos, Edmunds sacīja. Jā, starp citu, piebilda karaliene, nestāsti viņiem par mani. Lai tas paliek mūsu noslēpums. Tā būs interesantāk, vai ne? Tu tikai atved viņus pie diviem kalniem. Tādam gudram zēnam, kā tu, nebūs grūti izdomāt, kā to izdarīt. Kad jūs nonāksiet pie manas pilsētas, tad saki, paskatīsimies, kas te dzīvo, vai ko tam līdzīgu. Esmu pārliecināta, ka tā būs vislabāk. Ja tava māsa ir tikusies ar kādu no fauniem, viņa iespējams saklausīsies par mani visādus briesmu stāstus un baidīsies nākt ciemos fauna var sarunāt daudz ko. Nu, bet tagad, lūdzu, es ļoti lūdzu, Edmunds viņu pēkšņi pārtrauc. Vai nevarētu palūgt vēl vienu rahatlukumu gabaliņu pirms došanās mājup? <laughs> Nē, nē, smietamās atbildēja karaliene, tev būs jāgaida līdz nākamajai reizei. To sacīdama viņa deva pundurim zīmi doties ceļā. Kad kamans jau bija labā gabalā, karaliene pamāja Edmundam un sauca: Nākamreiz, nākamreiz! neaizmirsti, atgriezies drīzāk! Edmunds joprojām stāvēja, skatīdamies uz to pusi, kur pazuda kamans, kad izdzirdēja kādu saucam viņa vārdu. Zēns pagriezās un ieraudzīja, ka no pretējās meža puses steidzas Lūsija. Ak, Edmund! Viņa priecājās. Tātad tu arī šeit nokļuvi, vai tas nav brīnums? Un tagad, jā, jā, sacīja Edmunds, es redzu, ka tev bija taisnība, un tas patiesi ir burģis kapis. Ja gribi, varu tev lūgt piedošanu, bet kur tu visu šo laiku biji pazudusi, es tev visur meklēju. Ja es būtu zinājis, ka tu arī esi šeit, būtu tevi pagaidījusi, Lūsija atteica. Viņa bija tik uztraukusies un laimīga, ka pat nepamanīja, cik strupi Edmunds runāja un cik sārta un pārvērtusies bija viņa seja. Es ēdu lēņķu pie Mr. Tamnus, pie fauna, ar viņu viss kārtībā. Baltā ragana nav Mr. Tamnus sodījusi par to, ka viņš mani atlaid, un fauns domā, ka viņa vispār neko par to nezina, un gal galā varbūt viss beigsies labi. Baltā ragana? atkārtoja Edmunds. Kas tā tāda? Tā ir pavisam briesmīga teica Lūsija. Viņa sevi dēvē par Nārnijas karalieni, lai gan viņai uz to nav nekādu tiesību, un visi fauni un nīmfas un najādus un punduri un dzīvnieki, katrā ziņā visi labie viņu vienkārši ienīst. Ragana var pārvērst cilvēkus akmeņos un pastrādāt visādus citus briesmu darbus, un viņa ir abūrus Nārnija, jo te vienmēr ir ziema, vienmēr ziema un nekad nav Ziemassvētku. Viņa braukā kamanās, kurās iejūgta ziemeļbrieži, rokā viņai burvju zīzlis, galvā zelta kronas. Edmundam jau metās nelabi no pēstā salduma daudzuma, bet, kad viņš uzzināja, ka lēdija, ar kuru viņš bija sadraudzējies, ir briesmīgā ragana, zēnam kļuva vēl sliktāk. Taču joprojām vairāk par visu pasaulē Edmundam gribējās rahatlukumu. Kas tev stāstīs tāds blēņas par balto raganu, viņš jautāja. Mister Stamnus, fauns, Lūsija atbildēja. Fauniem nekad nevar ticēt, atteica Edmunds ar tādu sejas izteiksmi, kā viņš faunus pazīt labāk par Lūsiju. Kā tu zini? Lūsija jautāja. Tas katram zināms, sacīja Edmunds. Prasa, kam gribi. Bet kāda jēga stāvēt te sniegā? Iesim uz mājām. Jā, iesim, piekrita Lūsija. Ak, Edmund, es tā priecājos, ka arī tu šeit nokļuvi. Tagad Pīteram un Sjūzenai būs jātic, ka Nārnija pastāv, jo mēs abi esam te bijuši. Cik tas būs interesanti! Edmunds klusībā nodomāja, ka viņam nebūs tik interesanti. Nāksies visklātbūtnē atzīt, ka Lūsijai bijusi taisnība, turklāt viņš bija pārliecināts, ka brālis un māsas nostāsies faunu un dzīvnieku pusē, bet pats viņš jau gandrīz aizstāvēja Iraganu. Viņš nevarēja iedomāties, ko sacīs un kā spēs saglabāt savu noslēpumu, ja visi trīs sāks runāt par Nārniju. Tikmēr bērni bija nogājuši labu ceļa gabalu. Pēkšņi viņi sajūta visapkārt mīkstus kažokus, un jau pēc brīža abi stāvēja tukšajā istabā skapi priekšā. Paklav Edmundu! Lūsija sacīja, tu izskaties briesmīgi, kā tu jūties? Viskārtībā. Edmunds atbildēja, bet tā nebija taisnība, viņam bija ļoti slikti. Tad nāc! Lūsija aicināja, sameklēsim māsu un brāli, Mums ir ko viņiem pastāstīt. Kādi brīnišķīgi piedzīvojumi mūs gaida, jo tagad mēs tajos piedalīsimies visi!